السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما فوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون بارك محمدي الله سبحانه وتعالى كذلك قوم بسالة السلام قمتم صلى الله عليه وسلم نقوسيين فموجة نقوسي نفسيان وحكم قوف الله سبحانه وتعالى كذلك كتاب شيتو شاء الأربعون النووية تلقوا تمسماما كتك حديثي nambari ishirini na sita hadithi ya Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu kuhusiana na viungo mifupa sehemu ambayo mifupa inakutana kuwa inawajibikiwa kutoa sadaka leo tunaingia katika hadithi inayofuata ambayo ni hadithi nambari ishirini na saba naam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن طيب الحديث السابع والعشرون حديث يا عشرين نسابة عن النواسي ابن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال kutoka kwa An-Nawas bin Sam'ani radhiyallahu ta'ala anhu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama amesema albirru husnul khuluqi wema ni tabia mzuri albirru husnul khuluqi wema ni tabia mzuri wal ithmu ma haka fi nafsika wa karifta an yattali'a alayhi an-nas na dhambi ni kile kitu ambacho kina taraddad katika nafsi yako na ukachukia kukoona juu ya hicho kitu watu wa ismu na dhambi ma haka fi nafsika ni kile kitu kinachotaraddad na kusitasita katika nafsi yako wa karihta an yatla alayhi nasu na ukachukia kukuona juu ya hicho kitu watu rawahu muslimun hadithi ameipokea imamu muslim وعن وابصة ابن معبد رضي الله تعالى عنه أنه قال na kutoka wabiswa ibn ma'bad radhiyallahu ta'ala anhu hakika yamesema ataitu rasulullah sallallahu alayhi wasallam faqala nilimwendea mtume sallallahu alayhi wasallam akasema jiita tasalu 'anil birri umekuja kuuliza kuhusu wema qultu nikasema naam ndiyo qala akasema mtume sallallahu alayhi wasallam istafti qalbaka uulize moyo wako utake fatwa moyo wako albirru matma'annati ilayhi nafsu wema ni kile kitu ambacho nafsi inatulia kwenye hicho kitu watmaanna ilayhi alqalbu na moyo ukatulia kwenye hicho kitu yani wema matmaannati ilayhi nafs ni kile kitu ambacho nafsi inakuwa inatulia kwenye hicho kitu watmaanna ilayhi alqalbu na moyo unakuwa unatulia kwenye hicho kitu wal na dhambi ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri ni kile kitu ambacho kinataraddad katika nafsi ni kile kitu ambacho kinasita sita katika nafsi wa taraddada fi sadri na kikataraddad katika kifua wa taraddada fi sadri na kikataraddad katika kifua katika moyo wa in aftaka an-nas wa aftauka na hata ikiwa watu watakupa fatwa na kukupa fatwa na kukupa fatwa yani dhambi ni kile kitu ambacho ndani ya moyo wako mwenyewe wewe nafsi yako haitulii kadhalika moyo wako hautulii yani kuhusiana na hicho kitu hata kama watu watakupa fatwa ya kusema bwana hicho kitu hakuna wasiwasi hicho kitu ni halali hicho kitu hakina ubaya lakini moyo wako bado uh, ukawa umejawa na wasiwasi ukawa umejawa na taraddud hiyo ndio dhambi hata kama watu watakupa fatwa hata kama watu watakupa fatwa hata kama watu watakupa fatwa hadithun hasanun hii hadithi ni hasan hii ya pili rawainahu fi musnaday al ahmad ibn hanbal wad-darimi bi isnadin hasanin tumeipokea katika musnad mbili musnad ya Imam Ahmad ibn Hanbal na musnad wa al-Imam ad-Darimi biisnadin hasanin kwa isnadi ya daraja la hasan ani nawas ibn sam'ana radiyallahu ta'ala anhu ani nabii sallallahu alayhi wasallam qala kutoka kwa nawas ibn sam'ana radhiallahu anhu kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam amesema albirru husnul khuluq ma huwa albirru albirru hiya kalimatun tadullu ala alkhairi wa kathrati alkhair albirru هو كلمة تدل على الخير وكثرة الخير kalimatun tadullu ala alkhairi wa kathrati alkhairi albirru ni neno linalojulisha juu ya kheri na wingi wa kheri wema ni neno ambalo linajulisha juu ya kheri na wingi wa kheri tu sallallahu alayhi wasallam anasema albirru husnul khulqi wema ni tabia njema wema ni tabia mzuri albirru نوعان albirru نوعان wema uko aina mbili wema uko aina mbili an-naw'u al-awwal aina ya kwanza birrun fima baina al-'abdi wa baina rabbih birrun fima baina al-abdi wa baina rabbih wema fima baina al-abdi ambao unakuwa baina ya mja wa baina rabbih na baina ya Mola wake aina ya kwanza ni ule wema ambao unakuwa baina ya mja na baina ya Mola wake wa huwa bil iman wa itiyani awamirillah وهو بالإيمان وإتيان أوامر الله المختلفة وهو بالإيمان وإتيان أوامر الله المختلفة وامتثالها وامتثالها وامتثالها واجتناب النهي wajtinabi annahi wema ambao unakuwa baina ya mja na baina ya Mola wake wa huwa bil iman na huo wema unakuwa kwa imani huo wema unakuwa kwa imani yani mtu kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala wa itiyani awamirillah almukhtalifa na kutekeleza au na kuleta au na kufanya amri za Allah subhanahu wa ta'ala mbalimbali wa wema ambao unakuwa baina ya mja na Mola wake unakuwa kwa imani na mtu kuleta kufanya amri za Allah subhanahu wa ta'ala mbalimbali Wa mtithaliha na kuzitekeleza wamtithaliha na kuzitekeleza tinabi nahi na kujiepusha na makatazo huu ni wema ambao unakuwa baina ya mja na Mola wake na huu ndio wema ambao mara nyingi umekuja katika Qur'ani wema ambao umekuja katika Qur'ani makusudio yake makubwa ni huu wema ambao unakuwa kwa imani na mtu kufanya yale maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mbalimbali kadhalika kuyatekeleza na kujiepusha na makatazo annahu thani birrun fima baina al-'abdi wa baina an-nasi annahu thani بر فيما بين العبد وبين الناس بر فيما بين العبد وبين الناس wema ambao unakuwa baina ya mja na baina ya watu birrun fima baina al-abdi wa baina an-nas wema ambao uko katika yale ambayo yanakuwa baina ya mja na baina ya watu fahadha jima'uhu husnul khulq fahadha jima'uhu husnul khulqi fahadha huwema jima'uhu husnul khulqi mkusanyiko wake ni tabia njema aina hii mkusanyiko wake ni tabia njema tabia ambayo mtu anakuwa baina yake yeye na baina ya watu wengine baina yake yeye na baina ya ndugu zake wa karibu baina yake yeye na baina ya wazazi wake kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam akielezea wema kusema ni husnul khulqi tabia njema thumma qala wal ithmu ma haka fi nafsika na dhambi ni kile kitu ambacho kinataraddadi katika nafsi yako haka bimaana taraddada haka bimaana taraddada taraddada وصرت منه ذا قلق تردد وصرت منه ذا قلق تردد kitu ambacho kinazingazinga kitu ambacho ndani ya moyo wako kinasababisha kuto kutulia ukabaki katika hali ya utaraddad na ukawa kutokana na hicho kitu ni mwenye mgongano wa moyo na ukawa kwa hicho kitu ni mwenye mgungano wa moyo yani ikawa hauko katika hali moja hiyo ndo dhambi lakini pamoja na hayo wakarihta an yattala alayhi nasu na ukachukia kukuona juu ya hicho kitu watu na ukachukia kukuona juu ya hicho kitu watu limadha لانه محل ذم وعيب لانه li'annahu ذم وعيب wa aibin kwa sababu hicho kitu cha dhambi unapokuwa unatekeleza ni sehemu ya mtu kusema vibaya na aibu li'annahu mahallu dhammin wa aibin kwa sababu kwa mtu wa sawasawa kwa muumini anapokuwa anafanya jambo la dhambi anakuwa yuko sehemu ya kusemwa vibaya na aibu ndio maana mtu yule ambaye anayejinasibisha na dini anapokuwa anafanya mambo yasiyokuwa na maana muda mwingine anajitenga hata hata kuchanganyika na watu wengine inawezekana akawa anakimbia kimbia wenzake kwa nini kwa sababu kile kitendo alichokifanya si kitendo kizuri si kitendo ambacho yeye wakati anafanya alikuwa anapendelea watu wamuone au watu wajue kwa sababu ni sehemu ya mtu kusema vibaya na sehemu ya mtu kuwa na aibu au kutiwa katika aibu hapa hatuzungumzii wale ambao hawajali mambo kuna wale ambao nyoyo zao zimekufa wao wanapokuwa wanafanya madhambi hawajali kuonekana na watu au kutokuonekana na watu wanafanya madhambi yao wazi wazi hali ya kuwa wanaonekana na watu si hatuzungumzie watu sampuli kama hiyo watu sampuli kama hiyo mioyo yao imekufa hapa tunazungumzia wale ambao mioyo yao iko sawa sawa sasa moyo wa mtu ambaye yuko sawa sawa kwenye jambo la dhambi huwa nafsi yake haitulii kwenye jambo la dhambi huwa moyo wake hautulii lakini vile vile hapendi watu wamuone wakati anafanya hiyo dhambi kwa nini kwa sababu ni sehemu ya yeye kuonekana ni muovu na vile vile kutiwa aibu ithmu yajma'uhu shay'an ithmu yajma'uhu shay'an na dhambi ina ikusanya vitu viwili ithmu yajma'uhu shay'an na dhambi inaikusanya vitu viwili yani vitu viwili vinakusanya dhambi ashaul awwal kitu cha kwanza shay'un batilun shay'un batilun shay'un batilun muta'alliqun bilqalbi shay'un batilun muta'alliqun bilqalbi وهو أنه يحيك في النفس وهو أنه يحيك في النفس وهو أنه يحيك في النفس وتتردد في فعله النفس وتتردد في فعله النفس kitu cha kwanza kabisa shay'un batinun kitu cha siri kitu cha ndani mutaalliqun kalbi kinachofungamana na moyo dhambi inakusanywa na vitu viwili kitu cha kwanza kitu cha ndani kitu cha siri ambacho kinafungamana na moyo wa huwa an yahika fi nafsi na hicho kitu cha si kitu cha ndani kinachofungamana na moyo hicho kitu nacho ni ni kile ambacho kinakuwa kinaleta wasiwasi katika nafsi ni kile ambacho kinaleta wasiwasi kinaleta taraddud katika nafsi watataraddadu fi fi'lihi nafsu na nafsi inakuwa inataraddad inakuwa inasitasita katika kufanya hicho kitu ndio jambo la kwanza kwa hiyo hali kisha kuwa hivyo basi unakuwa unajua kwamba hili jambo ambalo mnaloendea ni jambo la dhambi yani muumini wa sawa, muumini ambao moyo wake unafeli kuhusiana na jambo la dhambi anapoenda kulifanya moyo wake hautulii moyo wake hautulii moyo wake unajaa wasiwasi kwa jambo kishaona wakati unaliendea linakusababishia wasiwasi ndani ya moyo wako linakusababishia kusitasita ndani ya moyo wako hukumu kwamba hilo jambo ni dhambi kadhalika wa tataraddadu fi fi'lihi an-nafs kadhalika moyo nafsi wakati wa kufanya kwake inakuwa inataraddad inakuwa haitulii inakuwa katika wasiwasi هذا هو الشيء الأول الشيء الثاني شيء في الظاهر شيء في الظاهر شيء في الظاهر فإذا فعلته كرهت أن يطلع عليه الناس شيء في الظاهر فإذا فعلته كرهت أن يطلع عليه الناس كيف تبيري شيء في الظاهر كيف kitu katika uwazi kilicho kwanza ilikuwa katika siri hiki kitu cha pili ni katika uwazi <coughs> faida fa'altahu utakapofanya hicho kitu chenye ambacho ni dhambi utakapofanya hicho kitu cha dhambi utakapofanya hilo jambo la dhambi utakapofanya dhambi karekta ali yattali alayhi nasu unachukia watu kukuona juu ya hicho kitu au juu ya hilo jambo au juu ya hilo dhambi watu ukisha ona jambo unalofanya inakuwa hivyo basi ujue kwamba hicho kitu ni kitu cha dhambi kitu ambacho wakati tunafanya hupendi watu wa kuone hasa wale watu ambao wako sawa hutaki kabisa waone hutaki kabisa wajue hukumu kwamba hicho kitu ni dhambi awrada al-imam an-nawawi الله taala haditha ni hapa kisha imamu nawawi akaleta hadithi nyingine ya kwanza ambayo tunaimaliza sasa hivi hii hadithi amepokea imam muslim hii ya pili iko katika musnad uh, ya imam ahmad kadhalika na musnad ya imam ad-darimi anasema wa an wa abiswata ibn ma'bad radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala na kutoka wa abiswa ibn ma'bad radhiyallahu ta'ala hakika yeye amesema ataitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala nilimwendea mtume sallallahu alaihi wasallam akasema yani mtume sallallahu alaihi wasallam baada kufika pale wabiswa akasema kumwambia wabiswa jiita tasal anil birri umekuja kuulizia kuhusu wema yani kiwa na maana je umekuja kuuliza kuhusu wema qultu wabiswa akasema nikasema mimi naam ndio qala Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema istafti qalbaka ay isal qalbaka istafti qalbaka ay isal qalbaka uulize moyo wako istafti qalbaka ay isal qalbaka uulize moyo wako utake fatwa moyo wako hal hadha shay'u min albirri am laisa min albir uulize moyo wako utake fatwa moyo wako hal hadha shay'u min albirri am laysa min albirri hal hadha shay'u min albirri am laysa min albirri je hiki kitu ambacho ninachotaka kukifanya ni katika wema au sio katika wema hal hadha shay'u min albirri je hiki kitu ni katika wema am laysa min albirri au si katika wema hal huwa min attaa am la hal huwa min attaati am la je hicho kitu ni katika twaa au si katika twaa uulize moyo wako hivi utake fatwa moyo wako kwa sura hiyo ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم kisha akasema mtume sallallahu alayhi wasallam albirru matma'annati ilayhi an-nafsu albirru matma'annat ay mastaqarrat matma'annat ay mastaqarrat ilayhi an-nafsu wema ni kile kitu ambacho nafsi inatulia mtu anapoendea mtu anapokuwa anafanya hicho kitu nafsi yenyewe inakuwa na utulivu nafsi yenyewe haiwi na wasiwasi ada tena muumini anapokuwa anafanya jambo la wema anapokuwa anafanya jambo la toa nafsi yake inakuwa inatulia nafsi yake inakuwa inajawa na amani watmaanna ilayhi alqalbi na moyo unakuwa unatulia kwenye hicho kitu ambacho ndo tunachozungumzia albin mtu anapokuwa unafanya hilo jambo la wema moyo wako unakuwa na utulivu moyo wako hauwi na wasiwasi kwa nini kwa sababu kitu ambacho unachokifanya ni kitu cha wema ndio maana mtu anapokuja msikitini unakuwa murtaul bal mushrah sadr unakuwa moyo wako ni wenye amani moyo wako ni wenye raha lakini vipi pale unavyoonekana mtu umechelewa eh au inavyoonekana mwenyewe siku miongoni mwa masiku umefanya uzembe mpaka swala ikakupita nadhani hakuna mashaka moyo wako hautulii moyo wako hautulii na unakusuta kwa nini kwa sababu hicho kitu ulichokifanya si kitu cha wema au hicho kitu ambacho unachotaka kukifanya si kitu cha wema فقال النبي صلى الله عليه وسلم والاثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر na dhambi ni kile kitu ambacho kinataraddad na kuzingazinga na kusitasita katika nafsi na kutaraddadi katika kifua na kutaraddadi katika moyo ni kile kitu ambacho kinasitasita katika nafsi na kutaraddadi katika moyo hilo ndio dhambi hilo ndio dhambi ma haka fi nafs wataraddada fi sadr fa idha ra'aita hadha ash-shay'a فإذا رأيت هذا الشيء فهو إثم فإذا رأيت هذا الشيء فهو إثم فإذا رأيت هذا الشيء فهو إثم utakapoona hiki kitu ndani ya nafsi yako ndani ya moyo wako jua kwamba hicho kitu ni dhambi kiona ndani ya moyo kinakukereketa kinakufanya moyo hautulii moyo hauwi katika utulivu jua kwamba hicho kitu ni dhambi thumma kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa in aftaka an-nas wa aftauka wa in aftaka an-nas na hata kama ikiwa watakupa fatwa watu yani hata kama watu wanakuambia kwamba hiki kitu hakina ubaya hata kama watasema hiki kitu ni halali hata kama watasema hiki kitu hakina ubaya lakini pamoja na hayo yote moyo wako hautulii bali moyo wako unapata shida lakini hapo tunazungumzia mtu sio sawa tunazungumzia mtu ovyo mtu ovyo yeye ukimwambia basi moyo wako unakuwa unajaa wasiwasi hata katika jambo jema hapa tumzungumzie huyo mtu ovyo wewe ukimwambia hata kutoa sadaka basi moyo wako unapata wasiwasi tu yani kwa sababu ovyo aliyokuwa nayo mtu ovyo yeye anapoendea maasi hajali anaendea kwa sababu ni mtu ovyo hatumzungumzia muumini muumini jambo baya lazima liwe linamletea shida katika nafsi yake mtu wa sawa jambo la dhambi lazima linakuwa linamletea wasiwasi ndani ya moyo wake hata kama watu wanasema kwamba hili jambo ni halali hata kama watu wanasema kwamba hili jambo halina ubaya moyo wake hauchanui moyo wake hautulii moyo wake hauwi sawa sawa wa in aftaka nas hata kama watakupa fatwa watu yani wayaqulu laka an-nas wa in ataka an-nas yani wayaqulu laka an-nas wayaqulu laka an-nas na watu wakasema kukuambia wewe hadha halalun wa hadha la ba'sa bihi hadha halalun wa hadha la ba'sa bihi hata kama watu watakwambia hadha halalun hii ni halal wa hadha la ba'sa bihi na hili halina ubaya lakini pamoja na hayo moyo wako hauwi na utulivu moyo wako hauwi na istikrar moyo wako hauwi na itminan kwa nini kwa sababu hicho kitu tayari moyo wako umeshakishuku na kuona kuwa ni katika vitu vya madhahabi anasema waftauka yani wakakupa fatwa na wakakupa fatwa yani wakarudia rudia katika ile hali ya kukutoa wasiwasi kwamba bwana ni kitu ambacho hakina shida kifanye wakakupa hiyo fatwa zaidi ya mara moja lakini bado moyo wako ukajaa wasiwasi من فوائد الحديث من فوائد الحديث الفائدة الأولى أن ميزان الإثم أن ميزان الإثم أن يحيك بالنفس أن ميزان الإثم أن يهيك بالنفس ولا يطمئن إليه القلب أن ميزان الإثم أن يحيك بالنفس ولا يطمئن إليه القلب anna mizan al-ithm hakika mizani ya kujua kwamba hiki kitu ni dhambi an yahika bin nafsi kilete wasiwasi kilete taraddud katika nafsi wala yatmainu ilayhi al-qalb na moyo ustulie kwenye hicho kitu kishaona hivyo basi utajua kwamba hicho kitu cha dhambi kwa hiyo moyo wako muda mwingine unakuwa unatoa fatwa na kujua kwamba hiki kitu ni kitu cha dhambi au kitu hiki ni kitu cha sawa الفائدة الثانية أن المؤمن يكره أن يطلع الناس على عيوبه أن المؤمن يكره أن يطلع الناس على عيوبه أن المؤمن حقيقة يا مؤمن يكره أن تكيا أن يطلع الناس على عيوبه watu waone aibu zake muumini wa kweli anachukia watu waone aibu zake anachukia watu kujua madhambi yake anachukia watu kujua mapungufu yake aliyokuwa nayo ndio muumini huyu ndio muumini ukiona mtu anafanya fanya madhambi wazi hajali ujue huyo moyo wake unaelekea kwenye kufa so muumini wa kawaida hawezi kufanya madhambi wazi wazi muumini wa kawaida hawezi kufanya vitu kama mshipo wa aibu umekatwa huyu hawe muumini mtu sawa sawa afanye mambo yasiyoeleweka bali mtu wa sawa hata kama akiwa na pikipiki kumbeba mwanamke asiyekuwa halali yake hawezi kufanya hivyo hata kama safarini ameona mwanamke hivi anapita yeye kumbeba hawezi kufanya hivi kwa sababu ni sehemu ya tuhma na sehemu ya mtu kutiwa aibu kama watu wengine wahojo ni vitu vya kawaida tu beba mweke mtu mwenye fikiri twende lakini mtu atawa hawezi fanya vitu namna kama hiyo kwa nini kwa sababu hapendi watu waone aibu zake na mapungufu yake aliyokuwa nayo alfaida thalitha ihalatu hukmi shay'i ila nafsi almutma'inna ihala ihalatu hukmi shay'i ila an-nafsi al ihala ihalatu hukmi shay'i ila an-nafsi al ihala ihalatu حكم الشيء إلى النفس المطمئنة التي تكره الشر وتحب الخير التي تكره الشر وتحب الخير إحالة حكم الشيء إلى النفس المطمئنة التي تكره الشر وتحب الخير إحالة حكم الشيء إلى النفس المطمئنة kuegemeza hukumu ya kitu kwenye nafsi iliyotulia halat hukmi shay ila nafsi mutmainna kuegemeza hukumu ya kitu kwenye nafsi iliyotulia yani kuifanya hiyo nafsi ndiyo iwe hakimu kuifanya hiyo nafsi ndiyo yenye kutoa hukumu allati takrahu sharra nafsi ambayo inachukia shari wa tuhibbu alkhaira na inapenda heri nafsi ambayo inachukia shari na inapenda khair الفائدة الأخيرة بالنسبة هذين الحديثين أنه متى أمكن الاجتهاد فإنه لا يعدل إلى التقليد أنه متى أمكن الاجتهاد فإنه لا يعدل إلى التقليد أنه متى أمكن الاجتهاد hakika pale inavyowezekana ijtihadi mtu akajitahidi akajua fatwa ya kitu akajua hukumu ya kitu fa innahu la yu'dalu ila taklidi basi wakati huo mtu hawi mukallidi kama inawezekana yeye kuwa na ijtihad akajitahidi akajua hukumu basi mazingira kama hayo la yu'dalu ila taklidi mtu haachi ile ijtihadi yake aliyokuwa nayo akawa na taklidi maana yake ni nini kwamba ni kile kitu ambacho wewe tayari moyo wako umeshahukumu yani moyo wako umeshafanya kazi ukajua hukumu ya kitu basi wakati huendi kwenye taklidi kwa nini kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ini aftaka nnas wa aftauka hata kama watu watakupa fatwa na wakakupa fatwa na wakakupa fatwa hii ni katikati chache kuhusiana na hizi hadithi mbili ambazo uh, al-Imam an-Nawawi kafanya kama hadithi moja kwa sababu maudhui zake zinafanana na ziko sawa sawa nasimama hapa insha Allah tutaendelea wiki ijayo